du tuborna små Ofta lyser blomman, där blomma och ren Hon lyser i kvällssolens sken Hundra och varje flicka går så sen i sommarkväll Dansar bort i vägen, lite smått förlägen men ändå ut åt Varje pojke gör sig fin och står skinen lika grann som sola Nola gör en bara på en sola och bra Vandra, spel natten han sjöng om kärlek och hopp och göken han gav ner ut i en dag och lärkan sig brinnar i spinnande dag och syr ut i rymden sitt lopp Se alla sina och så sina skärta blickar hur de går och titta att en pojke hektar i ätingen besikt Där lurar pojkar gör de dyra silverrör och troliga Där rör de, dör de, gör de vad de inte får den de vill ha Hallå! Gästvärdigt som drömmen som går upp i norr, går upp i norr. Romina år, du är min näraste skatta på jord. Hjärtungen min, kom till mig, kom till mig. För aldrig någonsin får du någon annan på dig håller så kär, dig håller så kär, dig håller så kär. Nej, aldrig någonsin får du någon annan på mig älskar så här aldrig låter följa någon annan liten själ än dig